ariko tubaha ikaze muri ano makuru dutangurira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira yugagwa ry'ibinyamakuru byakoreramwo abarundi ku butaka bw'igihugu cy'u rwanda byerekana ishyaka ryo gushyira mu ngiro iby'abashyikiranganje b'imigenderanire b'ibyo bihugu bayadze inesi sonia niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu w’u w'uburundi yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta cyabereye mu kirundo kuri uyu wa gatanu muri icyo kiganiro nyine Cynthia Orly avugira ubushikiranganje bw'ubutungane yijeje abanyororo berekewe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko bagiye kurekugwa vuba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kirundo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu avuga ko vyerekana ishaka ryo gushira mu ngiro ivyo abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu uko ari bibiri bayaze Ines Sonia Niyubahwe amenyesha kandi ko n'ubu ibiganiro bibandanya tumukurikire leta y'uburundi yaranezerewe n'iyo ngingo kandi n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'ubunani makungu bwaranezerewe cyane no kubona iyo ngingo eh, igihugu cy'u rwanda cyafashe kuko iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'ubunani makungu agize urugendo mu gihugu cy'u rwanda akabonana na mugenzi we w'u rwanda maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yonagurwa hagati y'ibihugu byacu aho murazi ko haciye hakurikira bimwe bimwe byagiye biva mu nzira nko kurekura impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u rwanda inzitizi zari zihari zari zarashyizweho zarakuweho maze impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u rwanda ziratahukanwa ubu naho murabona yuko hashoboye gukurikira indi ngingo yo guhagarika ayo maradiyo yari asanzwe akora yambika ibara igihugu cy'uburundi n'abarundi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makunguro rero turashima cyane iyo ngingo kuko eh, bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cicaro ariko biriko biraje mu ngiro n'ubu nyakubabwira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganji kuko ni igikorwa cya minsi yose mbere ubu iyo hataza kuba eh, inzitizi z'ikiza cya korona virusi haba harabaye n'umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u rwanda n'abarundi bagejeje gukura mu nzira ibibazo uburundi busanzwe bwaratuye igihugu cy'u rwanda ariko naho izo ntambaro za korona virusi zabayeho turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke buke ubushake bwa politiki ku mpande zose uko ari zibiri burahari Ines Sonia niyubahwe akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu muri ico kiganiro nyene umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane yashikirije ko vuba cyane abapfungwa berekewe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyo kwigenekerezo rya gatanu ntwara n’uyu mwaka bagiye kurekugwa Cynthia Orly irakoze yamenyesheje ko irekugwa ryabo ari igikorwa cyo kwitondera bakongera bagahabwa n'inyigisho zituma badasubira gukora ibyaha nka mbere tumukurikire iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu atanze ikigongwe ubushikiranganji bw'ubutungane buca bubushira mu ngiro naho rero ko abajejwe abafungwa baciye baja ku kivi aho hategezwa kuboneka intonde kugira ngo abarekugwa ntihajemwo abatari babikwiriye ikindi nuko twobabwira yuko mu bushikiranganji bw'ubutungane dusanganwe twavuga ati politiki ya dezengagement des prisons kugira ngo tugabanye ibitigiri by'abafungwa na rijya bisanzwe bikora ku butunzi bw'igihugu harakozwe imbere y'aho amadosiye arenga ibihumbi munani by'abantu bari basanzwe bafunzwe ariko batari bwaburane ku biharuro ibihumbi cumi na bibiri by'abafungwa bari bari muri prison batari bwaburane rero kuri twebwe byabaye twavuga ko twabyakiranye umunezero udasanzwe ari nacyo gituma benshi ubu bariko baratorerekanya izo ntonde kugira ngo abakwiye gusohoka abaribo basohoka ntihagire abaguma mu ibohero kandi bari berekeye icyo kigongo ikindi nacyo twababwira ni uko imbere y'uko barekurwa bategerezwa kwigishwa bakaronka inyigisho nkaburamutima zituma basubira mu miryango bagiye gukorera igihugu kuko byaribonekeje cyane yuko iyo barekuwe ari babandi usanga baca basubira kujya gukora bya byaha ugasanga basubiye gusubira mu ibohero ubushikiranganji bw'ubutungane buri ku kivi kandi vuba cyane abo bantu bazorekugwa Sentia Orly irakoze ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane tukiri muri icyo gisata nyene cy'ubutungane umunyabigega wa Komine Matana intara ya Bururi ari mu gasho k'igipolisi kuva ku muhinga mu wuyu wa gatanu uwo agira kane inyuma y'abatoza kori babiri n'umudandaza umwe w'amakara bafashwe ku munsi wa gatatu abo bose bakaba bikekwa ko inyuruzwa ry'amatagisi ya komine babicishije mu kwandika ibitigiri by'amafaranga bidasa ku gitansi baho utanze itagisi n'ibyandikwa ku gapapuro basigarana gafasha mu isuzuma rikorwa na komine mukaba rero mwumva ko ari umunyabigega wa komine atari umunyamabanga wa komine nk'uko twabivuze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu isanganiro inama isumba Abasitanteri b'amakomine agize intara ya Bubanza basabwa gukurikirana ko amatonorero y'ikawa n'amayengero y'amamesa Afisaho asuka imicafu imbere y'uko ibikorwa bitangura ni mu gihe ubuyobozi bujejwe ibidukikije busabwa kuraba ko abimba amakariyere basiga bafuriye binogo bateye n'ibiti ni bimwe mu byavugiwe mu nama yatunganirijwe abaserukira abandi mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye intwaro n'umugambi wo guherekeza abanyagihugu mu bijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe space caritas kabanyana mu bari bitabye iyo nama aturuka muri komine rugazi yamenyesheje ko aho aherereye abafise amayengero y'amavuta y'amamesa basesa imicafu isigaye mu mabarabara ikagenda inyengetera hagati y'amazu cyangwa ngo bakayisuka mu nzuzi turetse ko iyo micafu ibangamira ibinyabuzima byo mu nzuzi n'ubuzima bw'abantu ngo burahasinzikarira gurika ry'ibihe PRCC RCC mu mfunyapfunyo y'igifaransa agasaba abanyagihugu bose na cyane cane abenga amavuta abatonora ikawa abimba ubutare n'abandi gukora bisunze amategeko abarongoye amakomine basabwe gukurikirana no kuraba neza imbere y'uko ibikorwa bitangura ko amatonorero y'ikawa canke amayengero y'amavuta y'amamesa yateguye neza ahazota imicafu abimba ubutare abacukura amakariyeri n'abimba amabuye nabo ngo bategerezwa gusiga bafuriye ibinogo banahateye n'ibiti space caritas kabanyani bubanza radio isanganiro Space Caritas kabanyana turagushimiye mu gisata cy'amagara y'abantu urugero rw'abaronka urucanco rwo eh, ngo rwaragabanutse ahavurirwa abantu hose hakamanikwa ibirangaminsi byo gucandagisha ibibondo mu ntumbero yo kwibutsa abanyagihugu nk'uko abandanya abivuga ku rundi ruhande bamwe mu bitabye inama basaba kuronsa ibikoresho bikwiye abaremesha kiyago ibyago ku buryo bashobora guca no mu mihana y'abize igihe bariko bararangura icyo gikorwa cyo guhamagarira gucandagisha abana nayo ingendo y'abize bibaza ko barungitse ubutumwa ku mihora ya WhatsApp bushikira bose cyo kimwe no ku maradiyo ikarandurwa nk'uko bivugwa na Godefride Hakizimana arongoye indero mu ntara ya Gitega abana onamenyeshakiyavuke basanga mbabwire ibyerekeye ubwira babwire yuko ingo zose baba batijejwe benshi batabishiramo umuntu akagoya nibyo barabizi kuko atazi nabo umuntu ashize mesaje kuri watsapu umenga bose babimenye tukibagira yuko kuri watsapu hariho abatazi n'ingene zimwe kandi n'umwe yabisomye kuri watsapu acabika ntabwira n'umugenzi we abandi nabo bakabona ko ibijyanye n'incandago byoshigwa mu bisata byose birangurirwamo ubuzi butandukanye mu ntara ya gitega kugira urwo rugero ruduzwe rwarononye ibiterwa bitandukanye nk'ibiharage ku rugero rwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hamwe kandi n'amazu ibyo bishikirizwa n'uwujejwe indimo muri iyo komine umuhanuzi wa musitantera ajejwe iterambere avuga ko ubu bariko begeranya ibitigiri by'abakozwe ko kugira bafashwe akitwereka vabushye rubura gushika isaha y'icumi na mirongo itatu n'itandatu ibitungwa byari ku gasozi byarapfuye abana bari mu gahinga ubu bajyamye mu bitaro nta gitoki na kimwe tugisigaranye namwe naho mwibonera murabona ingene hameze ni ukuvuga abantu ubu gushika ubu bagwaye bose inzara inzigo bagwaye byose nta kintu na kimwe badafise ingorane ubu nuwo rwara ntaronka nk'icyo yivuza ntawe ufasha uwundi uwo mupfasoni agasaba ababishoboye kubagarukira ko abamazu yononekaye bakaba batakigira aho barara n'icyo bafungura igitega Arthur Kavabushi Radio Isanganiro Akutire kavabushi turagushimiye muri icyo gisata nyene ariko tuvi igitega tumanuke mu ntara ya imvura nyinshi ivanze urubura yaguye muri komine mpanda kuri uyu wa gatanu yarononye ibitari bike cyane cyane imirima nk'ahitwa mu gifugwe abarimyi b'umuceri ubu barifumbereje kuko umuceri wari ugeze kugenya wose wahungurukiye hasi kubera urubura umwe mu barimyi akavuga ko hashobora kuba harononekaye umuceri utewe ku mahegitari indwi nadine n'ibitanga arongoye komine mpanda aremeza ko iyo mvura yononye imirima itari mike aho mu gifugwe nayo ngo abafundi b'indimo ntibaraheza guharura neza